Da vidimo koja su načela imana, da vidimo kakva je to razlika između islama i imana, šta je to iman, znači da o tome progovorimo onoliko koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo i onoliko koliko stvari znamo o tome progovoriti, koliko je to nama koji govorimo jasno da drugima to prenesemo. <clears throat> Draga braćo, nema ispravnog vjerovanja ako iman ne bude imao tri načela. Znači, ispravno vjerovanje, to jeste vjerovanje koje prihvaća Allah tabareke wa ta'ala, jeste iman sa tri načela. A to je iman srca. Znači da srce vjeruje u Allaha tabareke wa ta'ala, iman jezika, da jezik izgovara i potvrđuje, priznaje Allaha tebareke wa ta'ala i jeste dževarih ili dijelovi tijela da to znači protumači u praksi. Znači srce je to koje vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, priznaje Allaha dželešanuhu, oslanja se na Allaha dželešanuhu, ima čist nijet prema Allahu dželešanuhu, Imate vekuru Allaha tebareke wa ta'ala, znači sve ono što je vezano za skrivene i ibadete. To se nalazi znači u srcu i čovjek to vjeruje. To nije dovoljno, mora to čovjek znači potvrditi vjerovanje izgovorom prvog rukna Islama, a to je da svjedoči da nema drugog Boga sam Allaha te bareke wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi njegov rob i njegov poslanik. Ova dva načela nisu dovoljna ako nema trećeg, a to je da ono što se nalazi znači u i'tiqadu, u toj akidi, u tom vjerovanju, u srcu, da to bude pretočeno, jer uglavnom srce naređuje jeziku šta će kazati otku pa otkud čovjeku snaga da kaže ja sam od majmuna? Zato što mu srce tako vjeruje. Tako on treba reći babo ti je majmun i sva ti je ideologija majmunska i učitelj ti je majmun jer te je naučio znači planeti majmuna a nije te naučio onome što je svojstveno i prirodno čovjeku da vjeruje u Allaha Đelešanu. Jer poslanik Ali Salatu Veselam kada je pitao jednu robkinju koja nema nikakve veze sa kretanjima, njeno je samo da pere suđe i da čisti tamo nekom Arapu, mušriku, pita je gdje je Allah. Ona je kazala prstom fissema ala arš, Na nebesima iznad arša. Znači ta prirodna vjera je kod nje progovorila. I mi često kad pitamo dijete gdje Allah, kaže gore. Znači to je ta prirodna vjera pored dokaza koji su znači u, u naklu i aklu, koji su znači u Kur'anu sudnetu i ono što se može jeli, ovaj, našim razumom zaključiti. Da se malo vratimo šta je to iman. Riječ iman dolazi od riječi emn. U jezičkom značenju znači iman bi značio sigurnost. I stvarno nije siguran čovjek koji nema imana. Na dunjalu ko nije siguran, Jer Allah Đelevala govori za nevijenike, pa kaže, zbog onoga što oni ne vjeruju, učinili smo strah u njihovim prsima. Bima ešreku billahi. Zbog onoga što čine od širkijata u Allaha tabaraka wa Što znači drugim riječima, onaj ko ima iman, on nema straha, on ima sigurnost. Sigurnost u pogledu tog duhovnog stanja. I zato znači riječ iman dolazi od riječi el-emn, sigurnost. U šerijatskoj terminologiji riječ iman znači vjerovanje. Zato Allah i kaže, ja amenu. Ovi koji imate iman, jel? o vi koji vjerujete. Znači, obraća se onim ljudima koji imaju tu, sigurnost, koji su, znači, priznali Allaha tabareke wa ta'ala, svjedoče to svojim jezicima i pretočavaju to, znači, u svoja djela, to je, znači, iman kojeg Allah tabareke wa ta'ala prihvata. Zašto ovo potenciramo, ove tri stvari? Jer ćemo mi danas kad razgovaramo s ljudima koji za sebe kažu su muslimani, uglavnom naći da oni kažu da se vade na ovaj prvi iman. Pa kažu, upate se za srce, samo s poljašnje strane ga prekriju, ne mogu unutra, pa kažu, mi smo dobri muslimani. Mi nikome zlo ne mislimo, sad oni svoje definicije neke, mi vjerujemo Allaha Đalešanuhu, pa ovakav vid imana se zove samo ma'rife, spoznaja. Jer ima neki zabludjeli, zabludjeli znači sekti koje se podlače po šator islama, koji kažu da je dovoljno za iman samo da imaš, da imaš nekakvu spoznaju. Pa to potvrđuju ajetima onako kako oni to jeli razumiju. Fa'alam ennehu la ilaha nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu. Bitno je ti znaš u srcu da je Allah jedan. Ne moraš to čak ni potvrditi jezikom. I zato ćemo čuti te zabludjele ljude koji često znaju kazati Allah zna čije će biti primjena. Allah zna čija će vjera biti primljena. I Allah zna ko je musliman, a nije. Jeste, mi ne kažemo da Allah ne zna, jer mi sa tim izaš izveri. I mi bi ružno govorili o Allahu Đelešanu poput židova. Mi kažemo Allah sve zna, ali i mi znamo neke stvari. Jer se je Allah te bareke wa ta'ala podučio. Pa primjera radi kada Arapi, to jeste Beduini, žele da kažu poslaniku ali salatu wasalam kako su oni mu'mini, kako imaju taj kompletan iman od tri načela, kažu Aletil Arabu amenna. To učimo sada ovih dana, tako, ne znam, smo došli do Kažu Arapi, mi smo mu'mini. Kaže im Allah Želešanuhu, kullem tu'minu, walakin kulu eslemna. Nemojte reći mi smo mu'mini, nego recite mi smo povjerovali. Znači mi smo tek islam primili. Jer da kažeš da si mu'min, to je znači čovjek koji ima potpun iman. Ima ove tri, ova tri načela imana, koji su mu, znači, ovaj, poredani kako treba, ne fali ništa tu, i s druge strane nema vidljivi veliki grijeha kod sebe. Znači ne pada poslanika za prsa, ne čini mokraću po džami i ne radi znači neke velike grijehe koji su obilježeni u Kur'anu i sunnetu. I zbog toga islamski učenjaci kažu da čovjek, da je najispravnije mišljenje, da čovjek ne smije tvrditi da je mu'min, a mora tvrditi da je musliman. Zato što je, znači, mu'min veći stepen od muslimana. Pa svaki je, znači, mu'min musliman, a svaki musliman nije mu'min. Jer po ovoj teoriji, znači, ako mu'min je onaj koji nema velikog grijeha, on je ujedno i musliman. A ima muslimana koji, znači, pije alkohol, a mi ne možemo reći da nije musliman. Priznaje Allah, Žaršanu, klanja namaz, daje zekat, ali čini neki od velikih grijeha, jede kamatu. Mi ne možemo kazati da je on nevjernik, ali on nije mu'min, znači nije upotpunio svoj iman. Jer srce u pogledu ovoga treba da vjeruje da je kamata zabranjena, tako? Jezik uči kuranske ajete koji govore o tome i djelom bi trebao čovjek da pokaže da to nijeće. Tako svaki haram ili svaku naredbu koja dolazi od Allaha bareke u ta'ala. Zato kažu islamski učenjaci Kažu, kada dođe iman i islam zajedno, onda svaka od ovih riječi ima svoje značenje. Kaže, iza ječtemijani jeteferrakani. O iza mi ječtemijani. Kaže, kada se sastaju, tad se rastaju. A kad se rastaju, tad se sastaju. Kako to razumijete? Znači, kada dođe iman i islam spomenut, u kontekstu jedne rečenice, onda svaka od ti riječi ima svoje značenje. Primjer radi, kada je došao Džibril i pitao poslanika, ali salatu wasalam, ahbirni anil islam, kaži mi o šta je islam? Pa mu on rekao, jeli, islam je da se da nema drugog Boga osim Allaha žele Da je Muhammed sallallahu njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekljat, postiš i obaviš hađ. Kaže, istinu si rekao. Pa je onda kazao, obavijesti me, šta je iman? Kaže, da vjeruješ, jeli, da vjeruješ u Allaha, sudnji dan, knjige, kitabe, u kadar. Znači, kada dođu te dvije riječi zajedno, onda svaka od njih ima svoje značenje. Ali kada dođe jedna od njih, onda znači podrazumijeva se i iman i islam. Je li ovo jasno? Znači, kada su zajedno ove dvije riječi, onda je svaka riječ za sebe ima svoje objašnjenje. A kada, znači, dođu pojedinačno, onda ako primjer radi kažemo, ovaj, mi smo u islamu, to znači da smo u imanu, je tako? Ako kažemo mi smo u imanu, to isto znači da smo šta? U islamu. Međutim, kada dođu ove dvije riječi zajedno, onda svaka od njih ima ovaj svoje značenje. Draga braćo, iman kod onoga na čemu je bio poslanik ali salatu wasalam raste i opada. I ovo je jako bitno da se zna pravilo. Znači iman je taj koji nikada ne stagnira što mi kažemo. Nema njemu ovaj stojati znači u nekakvom zamrznutom stanju. Nego je iman takav on ili raste ili opada. Pa raste znači činjenjem dobrih dijela, a opada griješenjem. I to može svak da osjeti sam ko sebe. Da sebi na neki način bude muftija i da to prati. U Uradi bilo koje dobro djelo, odmah se znači osjećaš, ono smo kazali, siguran. Jeli? klanjaš pa kontaš ako ova ploča padne, pa nije problem u namazu poginuti, to je velika čast, jel? Međutim, da pogineš tamo negdje za nekom dobrom sofrom ili da pogineš negdje na autobuskoj stanci, ne bi volio, jel? Ovaj, što znači da kad uradiš neko dobro djelo, tad si siguran. Kazao smo da je u jezičkom značenju riječ iman znači sigurnost. A kada uradiš neki grije, nisi siguran. Sve misliš i drugi znaju da si ti to učinio Pa čuvaš to, sakriva, da se slučajno ne bi saznalo da si ti to učinio. I kogod kane ti da, ma nisam ja ništa uradio, ljudi, nemojte takvo. Jel? Znači, ne osjeća se čovjek siguran kad učini grije. Allah tebareke wa ta'ala kaže إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Kaže, zaista su pravi vjernici oni kada se Allah spominje, njihova srca zaigraju, zatrteri. A kada se Allahu i ajeti, to im povećava iman. I oni se na Allaha Đelešanu oslanjaju Šta znači ovo analogijom zaključujemo da svako dobro djelo, jer ovdje je Allah Đelešanu spomenuo učenje Kur'ana, spominjanje Allaha, zikr, učenje Kur'ana, analogijom svako dobro djelo koje uradimo, iman tad ne miruje. Znači, on se povećava. A svako urađeno loše djelo, ono utječe na iman i iman mora nakon toga da doživi pad. I mi nekad osjetimo u namazu, ono samo klanjamo reda radi. A nekada kažemo, ja rob, kud ovaj skrati? Što ovako brzo sklanja? Možda smo i mi ovi noći to možda jednom bar kazali, jel? Znači, takav je iman. Kad se čovjek, znači, učini nešto od lijepih dijela, to mu povećava iman, a kada uradi nešto od grijeha, to mu, jeli, čini da mu iman opada. Ovo je ono na čemu je bio Allahov poslanik, ali salatu wasalam, i prvi muslimani. I zato često ćete tamo čuti neke hadise dolazi ashab učinio neki mu uradio neki grije i dođe poslanik, ali se u islam, trese se kao ja sam upropašten. Primjer radi jedan ashab koji se zove Qais. Kad je objavljen ajet Ja ejuha alladina amanu la terfa'u asfatakum fauqa nebi. O vjernici, nemojte podizati glas iznad glasa Allahov poslanika. Znači u džami ne smije nikoga biti. Samo ima hođa pravo da galami. Ostali moraju da, se smanje skroz. Jer sati, znači ne poštuju Allahu poslanika ali salatu I zbog toga je jedan od predznaka sunnjega dana mali podizanje glasova u džami. Znači samo hođa ima pravo da galami to ne uvijek. Sa mimbere, iz mihraba i tako dalje. Jer je tako i poslanik ali Kad bi vazio, njegove se znači ove žile vratne nadimale bile su poput jeli malog prsta. Tako bi iskoči, tako se znači ovaj derao poslanik ali se radu da bi to ubrizgalo se znači u njihova srca da bi ušla ta vjera da to ne bi bila ustalan kako što je kod nas dok hođa sve obavi trebaš but ljude da ustanu znači da se klanja džuma i idemo dalje e nije tako bilo kod poslanika ali salatu što znači draga braćo iman je dar od Allaha Đelešanuhu i on se mora njegovac. Iman je poput kaputa koji može biti popeglan, može biti čist, može biti jeli, učupiran, da fino stoji, a isto tako se može zatrljati. I zato sve druge teze, oni koji kažu, kaži ti la ilaha illallah, a nakon toga čini šta god hoćeš, to je neispravno. To je to je neispravno. Jer Allah te barake o ta'ala je objavio ovu vjeru da se ljudi natječu učineći dobra djela kako bi na ovome svijetu što veću sigurnost osjetili, a na onome svijetu da bi što veće znači stepene u džennetu nastanili. I zbog toga je jako bitno da se iman znači ispravno svati. Od imana je svako dobro djelo. I zbog toga nije dozvoljeno da čovjek zanijeće bilo šta iz ove vjere. Kad bi insan kazao, onaj znači, kada bi insan kazao kakva je ovo klipa, šta će ovo, s tim činom može da izađe iz vjere. Jer po ovoj klipi je došlo 200 hadisa. Što spojeni, što nespojeni. I zato vas ja ove prilike pozivam, braću, ovo nije prevaziđeno. Ovo je moderno. Znači, onaj musliman ko hoće da bude modern, onda na sebi nabavi finu bijelu kapu na glavu, nemojte biti gologlavi, jer nepoznato je da je poslanik, ali je salatu zato kod nas Hanefije imale vjeru. Nema ništa drugo, ono slina u maranicu pa na glavu. Prijetkom vuču žamiju bez kape, a mi se fino sredimo, pa ne znaš, dok god ne, kažeš kako ti je ime, ne zna se kom je pripadaš. Prije ste ljudi po kapama znali razgovor. Jer brade su i prije postojale. Jedne duge brade, dugi brkovi, ali kape su otkrivale koje, koje koja. Tako da poziva vas znači u kapu i poziva vas u, u Zbog toga znači od imana je, kako kaže poslanik Ali Salatu najniži jeli, stepen imana je da skloni čovjek šta? Nekakvu granu koja je na putu. I to je od imana. Znači, ne smije čovjek da to prezire i da kaže šta mene ovo briga. Znači, i to kada uradiš ti sa tim činom, povećavaš svoj iman. A kamoli kada uzmeš sablju i odeš, dadneš talak dunjaluku i odeš da se boriš na Allahom te bareke o putu, to su onda najveći stepeni, jeli, imana. I sada, po ovome našem shvatanju, mi treba da znamo da bez ova tri braćo načela neće Allah te bareke o ta'ala primiti, primiti znači vjeru na sudnjeme danu. I to je dokaz kod prvi nemuslimana. Ebu Talib je imao ovo u srcu. Vjerovao u Allaha Đalešanu. Ali nije to htio da potvrdi jezikom. Pa zbog toga je poslanik ali salatu wasalam nije im govorio Vjerujte u Allaha Đelešanu. Oni su vjerovali. Pa im je zbog toga govorio je kale la ilaha illallah džennet. Ko kaže la ilaha illallah ovaj drugi dio imana pa će onda kasnije kazati e sad to nije to. To je dio toga. Sad idemo dalje namaz i ostali obred jel. Govorio je ko kaže la ilaha illallah uće u Jer nije govorio aj prvo vjerujte u Allaha Đelešanu. Oni su vjerovali ali su imali tu nekakve magle, nije im bila dobro slika na smetnje imali, pa nisu dobro vidjeli. Pa zato trebao je doći neko da im narikta dobru sliku da im nije magla. Pa im je govorio ko kaže la ilaha illallah uče u džennet. Kad bi nakon toga onda onaj ko kaže la ilaha illallah znači ušao je u okrilje imana, onda mora da sluša dalje. Onda idu naredbe i zabrane, on se samo znači prilagođava ili naredbama ili ovaj ostavlja ono što je zabranjeno. I zbog toga, danas kada pogledamo muslimane, draga braćo, vidimo da većina muslimana nije riješila sa imanom kako treba. Nije riješila, znači, sa imanom. Naćemo, znači, dobar dio ovo što brojimo milijardu i kusur, svi znaju fino kazati La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Međutim, njihova djela i često odaju da su to nekako površno kazali. I zato Allah navodi jedan kuranski ajet za koga kaže islamski učenjaci da je ajet iskušenja. Jer kad mi govorimo da treba čovjek u onome trećem imanu potvrditi to svojim djelima, jer to treba da mlati rukama i nogama? Ne. Treba da oponaša poslanika, ali i salatu sram. Znači, djelima praktično da potvrdi ono što on vjeruje, što zagovara da bi mi vjerovali njegovom jeziku koji je samo mokrom, a nismo jeli mogućnost da zavrnemo, zavrnemo i ovaj, uđemo njegova prsa i vidimo šta tamo ima, možemo mi njemu prsa otvoriti, nije to problem, ali ne moramo ništa zaključiti, jer to je gajib za nas. Mi onda gledamo šta čovjek radi. Pa ako vidimo da čovjek priznaje islam, govori jezikom, ali uzima dio, dio odbaciva, onda mu je problem, znači, u samom, znači, djerovanju. Nije mu tu razjašnjeno. I zato kaže islamski učenjac, kada ti čovjeku govoriš o jednom grijehu, primjera radi, govoriš mu, ostavi kamat, on i dalje šteri. Kažeš mu, nemoj, pokri ženu, on kaže, ne, mogu ja, kada u Špani, u Francuskoj se naredilo skrivanje, pa ja neću da me ovaj, da zakasnim, da ja na vrijeme otkrijem svoju Ovaj, znači, ako mi govorimo o čovjeku u jednom određenom propisu i on ga ne može shvatiti, kaže islamski učenjaci, trebamo ostaviti taj propis, govoriti mu o Allahu te bareke o ta'ala. Govoriti mu, znači, on nije shvatio la ilaha illallah sa ova tri načela. Jer onda je to shvatio, onda bi se moglo desiti, znači, da čovjek nema znanja o tome, ili da kaže odmah, zaista, ovaj, to je tako, ali ja sam još uvijek slab, molim Allaha Đelšanu da me malo jača. Ja to priznajem, kao što je onaj ashab kazao, o Allaho poslaniće, ja pijem alkohol, ali ja volim Allaha i njegovog poslanika. Pa poslanik Ali Slatko sam njemu kaže mudro, znači on nije rekao, ja pijem i mene ne interesuje to što vi branite. To su dvije velike razlike. Kada čovjek znači iz svoje oholosti nešto odbija i kada kaže propis je zaista tako, ali ja sam slab. Molim Allaha da me popravi. Pa ovaj Ashab kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika. On poslanik ali slatu sam kaže, ti ćeš biti sa onim koga voliš. To znači, ako ti zaista voliš Allaha i njegovog poslanika, to ćeš ti ostaviti djelo. Pa ovaj ajet glasi, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni, juhbibkum Allahu, wa jagfir lekum zanubekum. Reci im, o Muhammede, ako Allaha voli, neka tebe slijedi, pa će i Allah zavoliti i grijehe im oprostiti. Znači tu je naš rengen. Tu je naša vaga. Jer ljudi svi kažu Allah, Allah. Volimo Allaha. E kako ćemo mi znati da neko voli Allaha ili koliko voli Allaha, mi gledamo na dunjaluku znači u njegova djela. Mi po tome sudimo. A ako je on se pretvarao, bio munafik na dunjaluku, to ostaje između njega i njegovog gospodara su njeme I zato vjernicima nije pravo da tumače ovaj ljudske nijete. Međutim, ako mi vidimo da čovjek dijelom nešto radi, znači i nijet mu, Allah najbolje zna, nije bio u redu. Jer te dvije stvari se moraju, znači, uklapati. Moraju se, znači, uklapati. I zbog toga je, draga braćo, jako bitno da mi svojim, znači, nakon izgovora, potvrdimo da zaista znači mi ispravno vjerujemo, a to je da izvršavamo ono što se od nas traži. I zato Allah dželle kaže: "Oma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiratu min amrihi." Nema pravo ni vjernik ni vjernica kada Allah i njegov poslanik nešto narede da učinu po svom nahođenju. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَوْلَ ضَلَالًا بَعِيدًا Ako se suprostavi, bude asija, Allahu i njegovom poslaniku, taj je u velike zablude zavavio. Ošao daleko od Allaha te bareke wa ta'ala. I zbog toga vjernik mora da uči svoje vjerovanje, da ispravno vjeruje u Allaha Đelešanu, znači da ima ispravnu predstavu, zatim da to potvrdi i da to znači i njegova djela onako kako je radio poslanik Ali Salatu I zato su islamski učenjaci postavili dva šarta koja vi znate, ali eto posjećanja radi. Bilo koje djelo da bi bilo priznato kod Allaha barake ta'ala, mora biti znači iskreno u ime Allaha barake wa ta'ala i mora biti u skladu u poslanikove praksi. Znači onako kako je poslanik ali salatu wasalam uradio, ako potrefimo i uradimo tako, nakon čistog nijeta Allaha tabareke wa to djelo Allah prima. I zato, draga moja braćo, iman je znači velika stvar. Zbog imana i tog mira, te sigurnosti, mi treba da naslijedimo jednu pravu sigurnost, a to je džennetska sigurnost koja će trajati za ebeda, i zbog toga se mi razlikujemo na Dunjaluku i na Dunjaluku se razlikuju ljudi. La jeste li ashabu nari u ashabu Ne mogu se nikako ujediniti, sjediniti ili na istoj da biti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Znači na Dunjaluku Allah Đelešanuhu razdvaja ljude. Pa vidite griješnika, nevjernika, kako je nesiguran. Sve misli da ga neko prati, da ga špionira, puni nekakvi sumnji, dok je vijenik smiren. I zna da mu se ništa ne može desiti i to je znači od vjerovanja, od imana, to je znači od tajnih dijela, ubijeđen je da ga Allah čuva, zna da Allah motri nad njim, zna da Allah sve zna, je u kadar, bio on dobar ili loš po njega, vjeruje da je, da je to Allah te bareke o ta'ala odredio i onda ga nakon toga ništa ne može iznenaditi. I zbog toga, draga moja braćo, gajimo znači svoj islam, gajimo svoj iman i recimo mi smo muslimani sigurno, a kažemo mu'mini smo inša Allah. Znači idemo ka tome da budemo mu'mini, a kazali smo da je definicija mu'mina da čini pokornost Allahu tebareke ve taala da ima znači potpun iman i da nema vidljivi veliki veliki grijeha. Ako hoće i da ređu više od toga, onda ne se uključi udruženje koje se zove ne sabur, nego el muhsinun, dobročinteli. A kažu islamski učenjaci, dobročintelj, definicija dobročintelja je ono, ona da taj dobročintelj svakome daje pravo prije nego sebi zatražiš bilo šta od njega, on odmah to dadne. Znači, on svakome daje pravo više nego sebi. Pa ja mislim da takav nije sa nama večeras ovdje, ali molim Allah da nam dođe ili da neko od nas bude takav. Znači, u islamu samo imaju deređati, a u džehennemu imaju derekati. I zato Allah dželle ve kaže innal munafiqine fi darkil asfali nar. Zaista će munafici u naj nižim prijedjelima stepence koje idu u stranu. U džehennemu biti. Kafiri na njima Zašto? Zato što su znači lagali Allaha. Innal munafiqine yuhadi'un Allah. Wa huwa khadi'uhum. Munafici žele da prevare Allaha, Allah nije varaju. Vara, prevari. Kako oni žele da prevare Allah? Ima nekoliko njihovih osobina. Kažu prvo, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ Kaže, kada hoće da klanjaju, muka im. Lijeno idu na namaz. Zato kažu Selefi, ezan je samo za umorne ljude od života, lijene ljude. Nije treba zvati u džami oni koji su, jeli, mahiri, koji su, znači, ovaj, puni energije, oni dođu prije ezana, pravi vjernici. Kaže, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَعُونَ nas lijeno idu na nama, samo da i ljudi vide, kažu, ovo su, dolaze ljudi, džami, nema, šta pričati ti njih? Jura unen nase, vola jedhuruna Allaha illa qarila. Allaha samo malo spominju. Znači, osobina munatika je da se samo, znači, pretvaraju. Da se pretvaraju. I zato, ako hoćemo da budemo, znači, još na većim stepenima, a sve to, kada se spomene, znači, muhsin, sam za sebe, onda to znači taj čovjek šta? Musliman, mumin i muhsin i tako dalje. Isto tako kada se spomene, znači i musliman, sama riječ musliman, znači on je i mumin, ima muminski osobina, on je i muhsin, možda nije onaj potpuni, što ga nema večeras ovdje, ali jel, ima od ti osobina. Ali kad se spomenu, znači ove riječi zajedno, onda svaka ova od riječi ima svoju kapu, ima svoju definiciju. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da naš iman bude iman poslanika ali salatu wasalam, znači na takvom menežu i takve predstave da živimo za taj iman i da umremo na tom imanu kako bi dobili ako Bog da ono što je Allah dželevala pripremio u džennetskom stanu. Toliko, a sad ćemo da nastavimo. svojim kućama. Evo imamo jedno ovaj, pitanje u toku ovaj samo predavanja u pogledu ismijavanja znači određeni ovaj propisa u islamu. Znači mi znamo da jedan od vidova izvođenja čovjeka iz vina jeste da se ismijava s nečim od islama. Pa to bio misvak, ako bi to čovjek ismijavao i kazao, to je prevaziženo džaba mu da ima sve ostalo od islama, satim izlazi iz islama. Znači čovjek ne smije da se smije bilo čemu. Dokaz ovome su mnogi kuranski ajati. Naime, u suri Teube Allah te ve ta'ala spominje slučaj ovaj, u vrijeme poslanika ali salatu wasalam su, bila je skupina hafiza koji su imali, koji su bili nakon malo što mi rekli debeli, malo puni, bolje popunjeni. Pa su najviše neki ljudi i smijali se. Pa je Allah Želešanu objavio po tom pitanju ajet. Pa kaže Allah Želešanu e, Billahi wa ajati e, e, wa rasuli kuntum kad kad kefertum ba'da imanikum. Kaže se to Allahu i njegovim ajetima, njegovom poslaniku ismijavate, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Tako da čovjek ili žena ne smije ništa da ismijava od ove vjere. Znači čovjek ako bi kazao šta ti je takva brada, kakav se, pogledaj se, s nijetom da ponizi taj propis, znači s tim nijetom izlazi iz vjere. Međutim, ako ti čovjek kazao što se nisi počešljio, brate, i oprao tu bradu malo i namjerno to, može biti nasija, to ne smeta. Ali Allah Želešanu u džennetu će dati ljepotu i uspavi nam. Tamo nema ružnih insana. Ovo je znači u pogledu bilo da se radi o ljudima ili o ženama. Ovaj, isto tako čovjek ne smije znači da se smijava sa nekim od propisa kod u pogledu žene sa hijabom i tako dalje. Ali ovdje jedna napomena. Treba da mi shvatimo da žena kad izlazi napolje treba da bude ružna za mase. Tu je veliki hikmet. I zbog toga pogledajte da je osunneta da žena nosi crnu odjeću. Jer ona je u osnovi odratna. Znači da se prikaže društvu tamo negdje da izađe, ako već mora da izađe, da ne bude upadljiva. Da jednostavno ovaj ljudi ne gledaju, ne zagledaju se u nju. A da bude tebi, jeli ovaj, u kući tvojoj, da se obuče onako kako tebi kao mužu paši. I mi tu smo polupali Žena ukući tri krpe one kuhinske zadije u dimijama od njene što je naslijedila iz nasljednog prava, a kad krene u čaršiju, onda se ona sredi. Jer kome se sređivaš Hađi Hanuma, pa veli kaže moramo u čaršiju idemo, jel? E, to je znači treba da taj propis nama i ne smije čovjek da ovaj, zato treba da vodimo računa da ovaj, i to može biti jedan vid ismijavanja vjere. Jer ja vidim dosta, danas vidim ovdje baš Arakinja ona je jedna pokrila glavu, a obukla farmirke. Znaš. Kako to sad razumjeti? Kako je reći živa bila ti izazivaš službu Allaha te bareke ta'ala. I zato moramo voditi računa da svoju vjeru uzimamo izvorno. I to nije pretjerivanje.